O Allahovoj jednoći. Odnosno, onome zbog čega smo stvoreni. Kako na ispravan način sprovesti svoj cilj na dunjaluku. Kao što je Allah subhanahu wa ta'ala prejasno i rekao u svojoj knjizi da ni jednog čovjeka, ama baš ni jednog čovjeka i ni jednog džina nije stvorio osim da njemu robuju, samo njemu jednom jedino. Kako, na koji način u to biti ubijeđen, očitovati to jezikom i dokazivati svojim dijelima, ne upasti u njegovu suprotnost, bez obzira što čovjek govori svojim jezikom da nema istinskog Boga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, može to negirati svojim dijelima, može to negirati svojim ubjeđenjem, pa kako se sačuvati svega toga, o svemu tome govori ova knjiga i zbog toga je dakle izuzetno vrijedna. Za večeras dakle imamo posebno poglavlje, možda najvrijednije poglavlje od svih ovih poglavlja. Autor ga je naslovio, kao što ste mogli pročitati i vidjeti, naslovio ga je babu tefsiru tevhidi wa šehadeti en la ilaha illallah. Odnosno, poglavlje o pojašnjenju, tumačenju, značenju tevhida i svjedočenja da nema istinskog Boga mimo Allaha poglavlje koje u sebi sadrži pojašnjenje tevhida i svjedočenja da nema istinskog Boga mimo Allaha. Zašto je autor došao sa ovim poglavljem u svojoj knjizi o Allahovoj jednoći? Ako se sjećate njegovog redoslijeda, prvo je govorio o obaveznosti tevhida, obaveznosti vjerovanja u Allahu jednoću, značaju, Pa malo prije spomenu taj kuranski ajti sure Dariyat o ma halaktul džinne o linse ila li abudun. U prvom poglavlju autor je govorio od kolikog je značaja vjerovati u Allahu u jednoću. To je od tolikog značaja da nas je Allah zbog toga stvorio. Pazi, nisi ovdje na dunjaluku. Ni zbog čeg drugog osim zbog toga. Allah te je stvorio ovdje na dunjaluku zbog toga. Zatim nije slavo poslanike svim ljudima, osim zbog toga. Nije stvorio nebesa i zemlju, osim zbog toga. Nije stvorio džennet i džehennem, osim zbog toga. Pa nakon što je autor govorio o važnosti vjerovanja u Allahu jednoću, Zatim nakon toga uslijedio sa dva poglavlja o vrijednostima koliko je vrijedno vjerovati da je Allah jedini istinski Bog. Dakle, vjerovati, biti ubijeđen, očitovati to svojim jezikom i dokazivati to danonoćno, svakodnevno svojim dijelima. Da je Allah jedini istinski Bog, odnosno da zaslužuje da se samo njemu i badet čini i da se samo njemu i badet čini. Govorio je o tome u dva poglavlja. U drugom, dakle, poglavlju govorio je da će onaj koji umre na tome ući u džennet, ma kakvih grijeha imao, manjih od širka. A širk je smatranje da neko drugi je dostojan ibadeta pored Allaha. Dakle, Allah to neće oprostiti. Ovdje ne govorimo o tome. Dakle, onaj ko umre sa vjerovanjem, ubjeđenjem, očitovanjem i dokazivanjem djelima da je Allah jedini dostan da se obožava. Dakle, nikome ništa mako on bio od stvorenja, ne uputi ništa od ibadeta, pa čak dakle ni ibadeta srca. Ko umre na tome, pa makar imao grijeha, pa makar krao, činio blud, imao kamate pri sebi, ko umre na tevhidu, objeđenju, vjerovanju, očitovanju i činjenju dijela, ući će u džennet. Ući će u džennet. A zatim u trećem poglavlju je autor govorio ko se ostavi grijeha, ko bude vjerovao na ovakav način da je Allah jedini dostojan ibadeta. I to je činio, samo Allah upućivao ibadet. Ali se nastoji ostaviti svih grijeha, dakle na prvom mjestu širka, zatim veliki i mali grijeha, zatim novotari, o tome sam govorio detaljno, ima mogućnosti da uđe u džennet odmah, bez polaganja računa i bez kazne, niti u kaburu, niti na drugome svijetu. Dakle, ko bude muvahid i upotpuni kod sebe tevhid, a tevhid se upotpunjava tako što čovjek nastoji maksimalno ostaviti se svakog griha, i velikog i malog, i novotarije i svega drugoga. Ima mogućnost, možda bude od onih koji će ući u džennet bez polaganja računa. Autor, dakle, nakon što je govorio ovome, o važnosti vjerovanja da je Allah jedini dostan da se obožava i vrijednosti, došao je, nakon još određenih poglavlja, sa ovim poglavljem, da pojasni šta je to tevhid. Jer kada čovjek čuje ovo, pazi, ja stvoren samo zbog toga, i poslanici dolazili ljudima samo zbog toga, i Allah će me uvesti u džennet, makako imao drugih grijeha, ako budem imao tevhid kod sebe, ili možda čak ima mogućnost da uđem odmah u džennet bez polaganja računa, nema hisaba, nema iščekivanja, šta će mi se pročitati iz moje knjige, hoće li mi biti oprošteno ili ne? Kako da se ne upoznam s tim? Kako da onda ne upoznam, kako da ne tražim da mi se pojasni šta je to tevhid, kako na koji način ostvariti tevhid? Hm. Zbog toga je autor došao sa ovim poglavljem. Nakon svih tih poglavlja došao je sa ovim, ovim poglavljem pojašnjenje tevhida. Na koji se to tevhid misli, kako, na koji način ga ostvariti. Pa je dakle autor došao sa ovim poglavljem i u ovom poglavlju dakle pojasnit će tevhid, suštinu tevhida. Jeli? I pojasnit će šta znači riječi la ilaha illallah. Riječi la ilaha illallah su u stvari tevhid. Riječi la ilaha illallah ukazuju na Allahovu jednoću. I kao što vam je poznato da mnogo ne duljim s tim, postoje tri vrste tevhida. Islamski učenjaci su kroz Kur'an, čitajući Kur'an i hadisa Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, došli do zaključka da postoje tri tevhida. Tevhid rububije. To se kaže Allahova jednoća u njegovim dijelima, odnosno u stvaranju da on jedini stvara, sve stvoreno održava, sve stvoreno obskrbljuje i Dakle, dijela koja su vezana za njega, ono što je svojstveno samo njemu, Allah je jedan jedini u tome. Zatim, tevhid el esma wa sifat. Allahova jednoća u, al, u najljepšim imenima i uzvišenim svojstvima. Odnosno, da jedini Allah zaslužuje da ima najljepša imena i jedini On ima najuzvišenija svojstva. Sva njegova svojstva su potpuna, savršena. Nemaju u sebi nimalo mahana nedostatka manjkavosti. I treći tevhid jeste tevhidu luluhije, a to je dakle da je Allah dostojan da se jedini ono obožava. Da je Allah dostojan da se jedini ono obožava. Autor govori o tom tevhidu u ovom pogledu. Zašto? Zato što najčešće se dešava širk u ovom tevhidu. Što ljudi pored Allaha upućuju drugima ibadet. I time, makar ne rekli svojim riječima, svojim jeli, ustima, to govore svojim dijelima. Kao što je nerijedak slučaj u mnogim zemljama gdje ljudi govore la ilaha illallah, odlaze kod kaburova, upućuju dove umrlim, padaju na seždu umrlim, tavafe oko njihovih kaburova. To je poznato i to kažu učenjaci, učenjaci, I to kažu svi razumni ljudi koji imaju imalo ljubomore u svojoj vjeri, takvi nisu muslimani, takvi su mušrici i mnogobošci. Makar govorili na seždi kada padaju tim kaburovima, la ilaha illallah. Makar na seždi kada padnu kod kabura i kada tavafe oko kabura i kada upućuju dovu umrlom za pomoć, makar u toj svojoj dovi govorili la ilaha illallah. Jedno govore, a svojim dijelima to poništavaju. Ha, Dakle, i tekako bitna stvar. I opasna stvar. Pa autor govori o ovome. Jer ljudi najčešće u ovome, htjeli ne htjeli, svjesno ili ne, Allahu pridružuju druga. U tevhidu rububije, rijetko ko čini Allahu širk. Dakle, da smatra da neko drugi mimo Allaha stvara. Rijetko. To je bio faraoni, njemu slični. <clears throat> i u tahidu el esma wa sifat, u Allahovim lijepim imenima i uzvišenim svojstvima također se rijetko čini širk. Pa autor govori o ovome, zato je nakon riječi tevsiru tevhid, pojašnjenje tevhida došao sa svjedočenjem da nema istinskog Boga osim Allaha. Da niko mimo Allaha ne zaslužuje da se obožava. Pa dakle, govori o tevhidu obožavanja. Govori o tevhidu luluhija. Šta želi autor još ovim poglavljem? Autor želi ovim poglavljem da pojasni da čovjek makar i vjerovao da je Allah istinski gospodar i da Allah ima najljepša imena i uzvišena svojstva, da time nije ušao u islam, da time ne znači da je musliman, sve dok ne bude obožavao Allaha jednog jedinog. Sve dok ne bude obožavao Allaha jednog jedinog. Svakako sve ove tri vrste tevhida su bitne i moraju se naći kod vjernika da bi bio vjernik. Ali ako ima prethodno dvije spomenute, ne znači da je vjernik, dok ne bude imao treće. Kao što rekao, naći ćete mnogi, naći ćete mnogi kada ih upitaš ko je stvorio nebesa i zemlju, zar Allah o tome ne govori u Kur'anu, ili tako na mnogo mjesta, ako bi ih upitao ko je stvorio nebesa i zemlju, ko je stvorio njih, rekli bi Allah. A ajet govori o kome? O mušlicima, mnogo O Muhammed, ako bi ti upitao njih mnogobožce, koji je stvorio, koji je stvorio nebesa i zemlju, se je kulun Allah. Oni će ti odgovoriti Allah. Dakle, vjerovali su. I vjerovali su u mnoga Allahova imena i svojstva. Ali su uz Allaha obožavali druge. Znači, bili su mušrici i mnogobožci, nisu bili vjernici. Nisu bili vjernici. I ova tema je tekako bitna. Zbog ovoga smo stvoreni. A danas ljudi narušavaju ovaj tevhid i izlaze iz vjere kometak. Izlaze iz vjere kometak. Sviđalo se to nekom ili ne. Htio tom priznati ili ne. Pa autor dakle želi sa ovim poglavljem da pojasni da ne mora značiti ako ti vjeruješ da je Allah gospodar da si ti musliman. Hm? Ne mora značiti ako riječi la ilaha illallah ne znači nema gospodara osim Allaha. Hm? Već znači nema istinskog Boga koji se zaslužuje da se obožava osim Allaha. Ili ha? nema Boga osim gospodara. Ne znači to, to riječi la ilaha illa. Nema Boga osim gospodara. Ha? Nema Boga osim onoga koji osim onoga koji stvara. Nema Boga, nema istinskog Boga koji se obožava osim Allaha. To dakle znači. Autor želi to dakle u ovom, u ovom poglavlju. Želi u ovom poglavlju da pojasni, dakle da nije dovoljno samo reći la ilaha illallah. Kada kaže pojašnjenje tevhida i pojašnjenje šehadeta, svjedočenja da nema istinskog Boga osim Allaha. Sad ću ti pojasniti kroz ove kuranske ajete koje sam spomenuo u ovom poglavlju, kao da ti autor govori. Sad ću ti pojasniti šta znači posvjedočiti da nema istinskog Boga osim Allaha. To ne znači samo reći i ništa drugo ne imati u srcu niti u dijelima. Pa je dakle tema i te kako i te kako bitna. U ovom poglavlju autor je spomenuo četiri kuranska ajeta, četiri ili pet kuranskih ajeta i jedan hadis Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Prvi ajet koji je spomenuo jeste 57. ajet iz sure El Isra. Ajet koji je prvog spomenuo u ovom poglavlju jeste ajet iz sure El Isra, 57. ajet iz sure El Isra, u kojima Allah subhanahu wa ta'ala kaže أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا Prijevod bi bio ovakav, otprilike. Malo dakle ima, mora, mora da se pojasni. Ulajke alledine jed'un. Oni, hm, pazite malo, oni koje oni dozivaju, mole, obožavaju. Koje sad oni, oni? Ha? Prvi. Oni, dakle, ne, ne. Oni, dobri ljudi, vjerovjesnici, meleki, džini koji su prihvatili islam. Ha? koje oni dozivaju, mole, traže od njih pomoć, upućuju im ibadet. Ko su ovi drugi, dakle, mušrici? Dakle, vjerovjesnici, dobri ljudi, ha, meleki koje dozivaju mnogobožci, odnosno traže od njih pomoć, traže od njih promjenu stanja njihova jebtegune ila rabbihimul vesile. Kasnije ću ja prevesti ajte u cijelosti, samo da vam sad malo pojasnim. Jebtegune ila rabbihimul vesile. Oni, dakle, ti i vjerovijesci, i dobri ljudi, i meleki, i vjernici, i džini koji su prihvatili islam, traže kod svoga gospodara načina puta, ejuhum akrab, kako da se približe Allahu. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَ Nadaju se njegovoj milosti i strahuju od njegove kazne, a doista kazna tvoga gospodara je kazna koje se treba svako čuvati. Odnosno, ha, u ovom ajetu Allah kaže i da je autor Bog do spomenuo ajet prije. Jer ajet prije ovoga, dakle 56. bolje pojašnjava. Bilo bi značenje jasnije. U 56. dakle ajetu prije ovog Allah kaže قُلِ دُعُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الدُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا Kaže recim o Muhammede neka pozovu one koji obožavaju mimo Allaha neka pozove, neka ih pozovu, da im pomognu, da im pruže zaštitu, da otklone od njih nedaću. Međutim, neka znaju, fela yamlikun kashfa ad-darri ankum wala tahwila oni nemaju u svojoj vlasti oni nemaju mogućnosti da otklone od njih nevolju niti da promijene njihovo stanje ha dakle Allah u 56. majtu kaže pozovite ih te koje obožavate mimo mene ali neka znate da oni to nemaju vlast nemaju to u vlasti jer je sve u Allahovoj vlasti oni nemaju u svojim rukama mogućnost da otklone od vas, da otklonu od vas nevolju i da promijene vaše stanje na bolje. Nakon toga došao je ovaj ajet. Te koje vi obožavate mimo mene, oni sami traže Allahu u blizinu. Oni sami žele da zadobiju Allahu u blizinu, da se približe Allahu, ko će od njih biti bliži Allahu, ko će biti bolji kod Allaha, nadaju se njegovoj milosti i strahuju od kazne. Oni žele da promijene svoje stanje. Vi tražite od njih da oni vama promijenu stanje, da od vas otklonu nevolju, a oni sami strahuju za sebe od Allahove kazne. Oni žele da se njihovo stanje promijeni. I ovdje u ovim ajetima Allah nudi mogućnost kako hoćeš da se tvoje stanje promijeni. Kako hoćeš da se od tebe otklone nevolje? Kaže, Ovde spominjući vjerovjesnike, poslanike, dobre ljude, meleke, oni se približavaju Allahu, kako stoji u tefsiru, sa mnogobrojnim dobrim dijelima. Naprotiv, natječu se u tome koji će biti bliži Allahu, koji će biti vrijedniji kod Allaha. Nadaju se njegovoj milosti, strahuju od njegove kazne. Na takav način, pa kako mušrici i mnogobožci možete obožavati meleke, poslanike, vjerovjesnike, dobre ljude, tražiti od njih pomoć, da otklonu od vas nedaću, da odagnaju od vas štetu, da promijene vaše stanje, a sami oni, i vjerovjesci, poslanici, dobri ljudi, meleki, oni strahuju od Allaha. Oni strahuju od Allahove kazne. Oni žele se približiti, približiti Allahu. Zašto i vi na takav način ne tražite otklanjanje štete od sebe? otklanjanje štete od sebe. Pa dakle, autor je spomenuo ovaj kuranski ajet. Autor nije išao daleko, već je spomenuo kuranske ajete koji su prisutni kod ljudi, kod ljudi. Ajete koji govore o stanju ljudi. Pa je prvo, dakle, rekao sam četiri ajeta je spomenuo. Prvo je spomenuo ajet da ukaže kako, na koji način ljudi čine širka Allahu koga to Allahu pripisuju u ibadetu, koga to mimo Allaha dozivaju, od koga to traže pomoć mimo Allaha. I uvijek sam rekao, braću, ovo je tekako opasno. Širk nije došao od najgorih ljudi. Širk nije došao od alkoholičara, od bludničara, onih koji se bave kamatom. Širk je došao od dobrih ljudi. Od dobrih ljudi. Širk dolazi od ljudi koji su nekad bili vjernici. Pa su pretjerali i pripisali drugim ljudima svojstva osobine Allaha. Izašli iz vjere, učinili najgori grijeh kojeg Allah zasigurno nikada neće oprostiti osim ako se pokaju. Dakle, to je došlo od dobrih ljudi. Zato ove stvari se govore vjernicima. I mi imamo određene skupine ljudi koji čine ovakve stvari, a smatraju se vjernicima, naprotiv koji dolaze u džamije, a čine ovakve stvari kod kaburova. Čine ovakve stvari kod kaburova. Čak odlaze u Meku i Medinu i tamo čine ovakve stvari kod Kabe, na mezarlucima kod Uhuda, šehida i na drugim mjestima. Šta su ostavili za Allaha? Šta će to tražiti od Allaha ako traže od umrlih? Ako traže od poslanika u Medini, okrenu se njegovom kaburu, pa klanjaju njemu. Kibla je, dakle, kako jeste, ovako pravo, a kabur je 45 stepeni od kibli koji se okrenu i klanjaju kaburu. Koji traže, kibla je dakle ovako, a kabur je, ako se okreneš kibli svojim prsima, onda se leđima moraš okrenuti kaboru. Kada dođeš do kabura poslanika, ali i jer je mesčid proširen naprijed. I kada dođeš kod kabura, okreneš se prema kibli, onda leđa moraju ti biti okrenuta kaboru. Oni se okrenu prema kaboru i dove kaboru i traže i može se čuti da traže od poslanika. Ili ne moramo ići toliko daleko u Medinu i Meku i Medinu. Ima ih ovdje koji sa javnih mjesta govore tako i traže pomoć od poslanika ali i Kojim je Allah? Zašta su ostavili Allah? Poslanik, poslanik. Najbolje stvorenje. Ali to ne dolikuje njemu. I ti kome drugom. Allah je jedini. Kaže ovdje, obuhvatio je sve. Kako kaže šejh l-Islam ibn Taymiye, rahimahullahu ta'ala, ulajike alledhine jedu'un. Oni koje oni dozivaju, traže pomoć, svi su tu. I poslanici, i vjerovjesci, i meleki, i dobri ljudi, svi, i melek Džibril, i poslanik Muhammed, ali su najbolja stvorenja. Felajem likun. Nemaju oni mogućnosti, nemaju oni vlasti. Nije to u njihovoj vlasti. Danas imamo ljudi, ovo je opasna stvar. Ovo ovaj je, ovo je itekako opasna stvar koji izlaze iz vjere sa ovim. Nećemo mi nikome suditi, presuđivati. Ovom se mi podučavamo da se ne desi nama. Desi se ovo, izgubio si sve ono, nisi ostvario na početku što sam rekao, nisi ostvario svoj cilj zbog kojeg si stvoren. Niti se možeš uopšte nadati da ćeš kad tad, bilo kad ući u džennet. Nema. Onaj koji umri sa tevhidom, vjerujući u Allahu jednoću da je Allah jedini dostojan da se obožava svim ibadetima. Ha. Pa dakle, autor je spomenuo ovaj kuranski ajet u ovom poglavlju o tumačenju tevhida da ukaže šta je to tevhid i šta su to riječi la ilaha illallah. Nema istinskog Boga osim Allaha. Spomenuo je ovaj kuranski ajet u kojem se kaže da se mora ostaviti činjenje i badeta, dozivanje, traženje od svih drugih mimo Allaha. Jer svi drugi, ukoliko su oni dobri, i oni traže od Allaha. Svi drugi, i meleki, i poslanici, oni traže od Allaha. Onaj koji traži od njih ili njih uzima za posrednike, dakle, makar bilo riječ o poslaniku Muhammedu, alaihissalatu wasalam, makar bio, bila riječ o Isau, kao što je bilo u prethodnim narodima i slično. Dakle, oni su najbolja stvorenja, to što su oni najbolja stvorenja, to ne opravdava da neko putem njih traži ostvarenje svojih potreba i odagnavanje jeli, svoje, svoje nedaće. Pa dakle, spomenut je ovaj kuranski ajet u ovom poglavlju, da se dakle ostavi ono na čemu su bili mnogobožci, a oni su dakle bili na tome da su dozivali vjerovjesnike, meleke, da su dozivali dobre ljude, bilo umrle ili odsutne i tražili ostvarenje svojih, svojih potreba. Ili tako, vraćamo se često na taj klip koji se može uvijek otvoriti i pogledati gdje ljudi kod sedam braće Turbeta, je tako, traže ostvarenje svojih potreba idu na ispite, prije nego li ode na ispit, obavezno tu svrati, ubaci koju gvozdenku ha, i zatraži od njih da sve hajirli prođe na ispitu. On istruho, sav. Ne zna se više za njega, ne se zna ko je tu ukopan. Tačno. I on traži od njega, što si ostavio za Allaha? Ideš da prođeš na ispitu ostavljajući svoju vjeru pred vratima fakulteta. Jarab, Pa dakle, makar govorio na ispitu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Makar govorio kad ubaceš. Ništa. To što tražiš ti od umrlog, to se traži samo od Allaha. Allah ti jedini može pomoći u tome. I ovaj ajed govori o stvarnosti u svakom vremenu. Ovo je prisutno u svakom vremenu. Da ljudi traže od drugih, da živi traže od umrlih poznato je i po selima, magistrale gdje prolaze kroz sela, pored sela, gdje su turbeta da vozači najčešće zastaju. Hoće da bace, da im bude hajirli put. To Allah jedini može. Kao što kaže u 56. majetu prije ovoga, oni nemaju u svojoj mogućnosti da otklone od vas nedaću koja se sprema možda dole na putu. Niti da promijene vaše stanje, da vas izliječe. E, to je u rukama Allaha. Pa kako možete to tražiti od njih? Oni ne mogu sami sebi pomoći. To vidite da oni stravuju za sebe. Pa šta je s vama? Kako to tražite od njih? Iz ovog kuranskog ajeta može izvući nekoliko ili mnogo poruka, ali eto da ja nešto malo proberem. Dakle, traženje pomoći od dobrih, umrlih ili odsutnih. Kada kažem odsutnih, to je problematično. Dakle, kad čovjek tamo doziva, makar bio taj dobri živ, ali je daleko od tebe i ti dozivaš, upućuješ dovu njemu, to je dakle kod tebe postoji ubjeđenje da te on čuje. Da on te čuje kao što te Allah subhanahu wa ta'ala čuje. Naš vid, naš sluh je ograničen. Allah je sve znajući. Allah je onaj koji sve vidi. Allah je onaj koji sve čuje. Mi ne. Mi čujemo, vidimo samo ono kolika je naša mogućnost. Pa onaj koji doziva odsutnog tamo negdje, hm? u Turskoj, ha, i slično, i traži od njega, isto je kao da doziva onog umrlog, jer kao što ga umrli ne može čuti, ne može odazvati se njemu, ne može ispuniti njegovu, može li ispuniti, ne može, ispuniti njegovu potrebu, isto tako onaj koji je odsutan ne može čuti Nema direktnog kontakta s njim i ne može ispuniti njegovu potrebu. Pa onaj koji traži pomoć od dobrih umrlih ili odsutnih, mako oni bili, da se otklone njegove nedaće ili promijeni se njegovo stanje, čini veliki širk. I to ga izvodi iz vjere. To ga izvodi iz I ne pokajali se za to. Ne ostavili to. Umre na takvom grijehu, on je veliki mušrik, mušrik, mnogobožac, za kojeg Allah subhanahu wa ta'ala je pripremio džehennem vječni. To je grijeh koji Allah neće oprostiti, jer je to njegovo izričito pravo. Da se jedini on doziva, da se od njega traži korist, da se od njega traži otklanjanje štete i sl. <clears throat> Kako rekao, ispravnost onih kojima se upućuju dove ne opravdava činjenje širka Allahu. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam najbolje stvorenje. Isa alaihi salatu sam Allahu rob i njegov poslanik, poseban poslanik. Tako Allah kaže va ruhum min i duša od njega pripisao ga sebi na ovakav način da ukaže na njegovu važnost. Isa alaihi salatu sam. Dakle, to ne opravdava da se putem njega Allahu subhanahu wa ta'ala čini širk. Zatim u ajetu se kaže koliko su dobri ljudi, vjerovjesnici, koliko su meleki požrtovani u činjenju dobrih dijela, da se natječu, ko će od njih biti bliži Allahu subhanahu wa ta'ala, da strahuju od Allahove kazne i da se nadaju Allahove milosti. I dakle, poruka iz ovoga ajeta je također da vjernik mora živjeti između straha i nade. Mora strahovati od Allahove kazne i mora se nadati Allahom oprostu dok živi, dok je u životu. Jer strah od Allahove kazne ga tjera ha, da čini dobra djela i da ostavi se grijeha, a nada u Allahu milost ga postiče da ne klone. Kada počini grijeh, čovjek počini grijeh, svi smo mi grešnici, da ne izgubi nadu, da ne kaže nema za mene oprosta. Već se dakle treba nadati Allahovom oprostu dok kažu na samrti, kada je vjernik na samrti, da treba kod njega da prevagne, da treba kod njega da prevagne nada u Allahovu milost, da bi umro sa lijepim mišljenjem o Allahu. Kako je došlo u hadisu, da je rekao Allahov poslanik alihi salavcam, neka niko od vas ne umire, a da nema lijepo mišljenje o svome, o svome gospodaru. Pa zato kažu učenjaci da čovjekov ibadet neće biti potpun, osim sa strahom i nadom. Kada činiš bilo koji ibadet, da ga činiš sa strahom i nadom. Hoće li, dakle, biti primljen i nadajući se da ti bude, da ti bude primljen. To je ono što čovjeka i postiče da čini dobra djela. Jer poznato vam je da ne izlazim iz teme, da su ashabi govorili jedan od njih, Abdullah ibn Omer radijallahu anuma, koji je bio poseban u slijedjenju Allahovog poslanika, alihi salatu sam i činjenju mnogobrojnih dobrih djela, govorio bi, da znam da mi je samo jedna sežda primljena, imao bih se čemu nadati. Od toliko seždi, koliko je živio 73, 74 godine, odbi ti neki 12, 13 godina, 60 godina i toliko seždi, ali nije bio siguran. Nadao se, ali nije bio siguran. I to ga je dakle tjeralo da čini mnoga, mnoga dobra, dobra djela. I ajet ukazuje na žestinu Allahove kazne. Na kraju kaže Allah subhanahu wa ta'ala doista kazne tvoga gospodara, svako treba da se čuva. Zato prije ovog dijela ajta je spomenuo i meleke, i poslanike, i dobre ljude, da su svi žurili da zadobiju Allahu blizinu, jer ko bude blizu Allaha, neće ga Allah kazniti. Ko zadobi Allahu blizinu, koga Allah zavoli, koga Allah približi sebi, njega neće baciti u kaznu, neće ga kazniti, odnosno džehennem, misli se ovdje na džehennem, pa dakle svako treba da se čuva. Pa ako su se meleki čuvali, iako neće, ili tako, niti će biti obračunavani, niti će prelaziti sirat, niti, dakle, u džehennem će biti bačeni, koji nikada Allahu nisu nepokornosti skazali, koji rade sve što im Allah naredi i pored toga, dakle, čine dobra djela. Žure Allahu subhanahu wa ta'ala sa dobrim, sa dobrim djelima. Ako su to oni činili, ako su to vjerovjesnici činili, Šta je na nama? Da se mi tek tako sačuvamo lahko Allahove kaznene. Nakon toga došao je autor sa ajetima iz sure Zuhruf. 26. i 27. Zato kada neko kaže četiri ili, ili pet ajeta. Ovdje je spomenuo autor dva ajeta a u stvari su to riječi Ibrahima alihi salatu wasalam. Ovde u suri Zuhruf 26. i 27. ajet Allah subhanahu wa ta'ala spominje riječi Ibrahima alihi salatu wasalam svoga a prisnog prijatelja kome je bio nadimak Halilur Rahman. Halilur Rahman, prisni prijatelj svemilosnog. I govorio sam ovde i poznato nam je iz njegovog životopisa kako, zbog čega je dobio ovaj nadimak. Ne tek tako lahko kako ljudi danas misle da zadobio lahko položaj, je tako? I mjesta. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala spominjući njegove riječi, pa kaže wa iz qale, ispomeni kada je rekao wa iz qale Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ispomeni kada je rekao Ibrahim svome ocu, i svome narodu doista se ja odričim nemam ništa sa onima koje vi obožavate i spomeni kada je Ibrahim ispomeni o Muhammede i navedi o Muhammede kada je Ibrahim rekao svome ocu Azeru, jel tako iz drugih kuranskih ajeta saznajem da mu je bilo ime Azer i svome narodu koji je bio mušrički, mnogobožački, koji je obožavao kipove, a njegov otac Azar pravio kipove. Dakle, ispomeni kada je Ibrahim rekao svome ocu Azaru i svome narodu koji su bili mušrici inneni bara'u mimma ta'budun ja se odričim ja nemam ništa sa onima koje vi obožavate illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin od 27. majtu kaže osim onoga koji me stvorio on će mi ukazati na pravi put Dakle, ja se odričem svih božanstava osim onoga koji me stvorio. To je Allah. Ja ne imam ništa, neću ništa od ibadeta činiti nikome od božanstava osim onome koji me stvorio. Pa autor Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala bio je fatin, što se kaže, pronicljiv. Prvi ajet kojeg si čuo malo prije i njegov komentar spomenuo je da ukaže kako putem koga i koga ljudi pripisuju Allahu. Vjerovjesnike, meleke, dobre ljude. Ne pijanice, alkoholičare, bludnice, bludničare i sl. Uglavnom, dakle, ovi. Zatim, u ovom sada ajetu, drugom ajetu kojeg je spomenuo, želi da pojasni kako, na koji način da ti ostvariš tevhid u Allahu jednoću, vjerovanju u Allahu jednoću, da moraš da se odrekneš svih drugih moraš da se odrekneš svih drugih, jasno i glasno. Da nemaš ništa s njima. Mako oni bili. Zatim će doći sa trećim i četvrtim ajetom putem čega najviše se čini širk. Hm. Autor je fino poredao. Koga se, ko se pripisuje Allahu, kako, na koji način odreći se ih, i čega se čuvati, odnosno putem čega najviše ljudi čini širka Allah. Pa dakle u ovom kuranskom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala spominje Ibrahima alaihi salatu wasalam kada je rekao svome narodu i svome ocu na prvom mjestu da se on odriče, da nema ništa sa svima koje su oni obožavali. Obožavali kipove, obožavali zvijezde, obožavali meleke u to vrijeme kogod se obožavao. Ibrahim alihi salucam nema ništa s njim. S tim lažnim božanstvima. Osim onoga koji ga je stvorio. A tako idu riječi la ilaha illallah. Ili tako. Nema Boga. Nema božanstva. Nema istinskog božanstva. Negiraju se sva božanstva. Sva božanstva su lažna. Niko od njih nije istinit. Illallah. Osim Allaha. Pa i ovdje rekao, ja nemam ništa s njima, sa svima njima, osim sa Allahom. Hm? Pa je autor rekao pojašnjenje tevhida i riječi la ilaha illallah. Evo, pojašnjavam ti šta znači riječi la ilaha illallah kroz primjer Ibrahima. Alihi salatu sam rekao, ja se odričem svih osim Allaha. Hm? Pa la ilaha illallah kada kažemo znači odreći se svih, mako oni bili, Niko od njih ne zaslužuje ništa, ne imamo ništa s njima, mako oni bili. Imamo samo sa Allahom vezu. A ona je ibadet. Ona je ibadet, da obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog. Pa vidimo ha, iz ovog kuranskog ajeta javno obznanjivanje vjere, javno obznanjivanje istine je osobina poslanika i njihovih sljedbenika. Vidimo da značenje la ilaha illallah je iskreno upućivanje ibadeta samo Allahu jednom jedinom i odricanje, negiranje tog ibadeta svima drugima. Vidimo iz ovog kuranskog ajeta da je obaveza odreći se širka i mušrika, mako oni bili, makar ti bio i otac. Ha? Kaže, rekao je, wa idh qale Ibrahimu li ebihi, spomeni kada je Ibrahim rekao svome ocu. Svome ocu. Dakle, otac ili bliži rod bio nevjernik, bio mušrik, mnogobožac, to što čini, to mu se negira. To se ne može opravdati. Mora mu se jasno dati do znanja da nemaš ništa s njim, sa tim njegovim dijelom. Nemaš ništa, da nisi na istoj vjeri kao on. To dakle jasno obznaniti. I vidimo dakle kaže fa innahu sayahdin on će mene uputiti onaj koji me stvorio ha i u ovom ajetu dakle onaj koji me stvorio on će me uputiti uputa je samo Allahim rukama i također u ovom ajetu je pojašnjenje ništavnosti upućivanja, neispravnosti upućivanja i badeta bilo kome drugom mimo Allah. Kao što kaže Ibrahim, odrećem se svih njih. Zašto? Jer niko od njih ne stvara. Ne odrećem se jedino Allaha jer me On stvara i jedino će me On uputiti. Kao što me On jedini stvara, jedini On i zaslužuje da ga obožavam, niko drugi. Zato tražiti dove, upućivati dove i tražiti pomoć od drugih, promjenu stanja, izličenje, nafaka i ostalo, od drugih mimo Allaha, ha, je manjkavost u tvome razumu kako možeš tražiti i kako možeš od njih očekivati kada oni na prvom mjestu ništa ne stvaraju. Oni ništa ne stvaraju. Onaj koji stvara, on u svojim rukama jeli svime, svime i vlada sve to drži. Nakon toga došao je sa trećim ajetom. Sa trećim ajetom autor je došao i sure Tauba, putem kojeg pojašnjava kako ljudi čine širk Allahu najčešće. I četvrti ajet koji se spomenuti također. Kako putem čega ljudi čine širk Allahu? Ovaj ajet i sure Teube i doće četvrti ajet i sure Al-Bakar. Jeste ajet vezan za prethodne narode, židove i kršćane, ehlu kitabije, sljedbenike knjige, ali poznato je kuransko pravilo kogod se nađe u tom kuranskom ajetu sa svojim osobinama, kogod se opiše tim osobinama, neka zna da se ajet odnosi i na njega. Bez obzira što je ajet objavljen povodom nekoga drugog. Hm. Pa Allah subhanahu wa ta'ala u 31. ajetu sura Teuba kaže I اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً La ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Oni uzimaju svoje svećenike i svoje monahe, dakle svoje učene i pobožne. Ajet govori o sljedbenicima knjige. Dakle, oni ko? Sljedbenici knjige. Uzimaju svoje svećenike, odnosno učene i svoje monahe, odnosno pobožne koji se posvetili i badetu asketizmu. Erbabe min dunillah, za bogove mimo Allaha. Oni uzimaju svoje učene i svoje pobožne za bogove mimo Allaha. I uzimaju Mesiha, odnosno Isa, sina Merjeminog, Mesiha ibn Merjem, Mesih je jedno od imena Isa, za Boga mimo Allaha. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا Nim bilo naređeno osim da obožavaju jednog Boga. La ilaha illahu. Nema istinskog Boga osim njega. Allaha subhanahu amma yushrikun. Neka je daleko od svake manjkavosti, neka je uzvišen od onoga što oni pripisuju. Dakle, oni pored Allaha bogovima smatraju svećenike svoje i monahe svoje i Mesiha sina Mirjeminog, A nije im bilo naređeno osim da obožavaju jednog Boga. Nema istinskog Boga mimo njega, neka je on uzvišen od onoga što mu pripisuju. Hm. Ovaj kuranski ajet najbolje je pojasnio Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam. Adi ibn Hatim, nakon što je prihvatio islam i došao kod poslanika alihi salatu wasallam, ušao kod njega, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem proučio mu je ovaj 31. ajet sure Tauba. Oni svoje svećenike i monahe uzimaju za bogove mimo Allaha. Pa je rekao Adi ibn Hatim, kaže ne, nismo ih mi. Kako da mi svoje učene u lemu i svoje pobožne koji su se posvetili ibadetu, pobožan čovjek nije bilo ko, je tako? pobožan čovjek mora baš da se odvoji od drugoga svijeta i da se posveti ibad, kažu, jeli, asketa. Nismo ih mi smatrali bogovima. Kako da ih mi smatramo bogovima? Allah, kako da ih mi poistovjetimo sa Allahom? Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, zarim, zar im se niste pokoravali kada bi dozvolili ono što je Allah zabranio, kada bi dozvolili ono što je Allah zabranio i kada bi zabranili ono što je Allah dozvolio. Ha? Ovaj ajet. Ha? Ovaj ajet danas govori o našem stanju. Zar im se niste pokoravali kada bi dozvolili što je Allah zabranio? I kada bi zabranili što je Allah dozvolio, kaže, jesmo, kaže, to je ibadet njihovo. To je obožavanje njih. Na takav način ste njih uzeli za bogove. Pa kako da čovjek ostvari tevhid i kako da potvrdi da nema istinskog Boga mimo Allaha, da bude ubjeđen i da očito svojim srcem i da svojim dijelima se pokorava samo Allahu. Ono što je Allah naredio da čini, ono što je Allah zabranio da se toga ostavi. A ukoliko bude slušao, pa drugoga koji dozvoli što je Allah zabranio, pa to on čini. Ili zabrani ono što je Allah dozvolio, pa se ostavi toga, takav čini širk. I to koji mu dozvoljava ili zabranje uzima za Boga mimo Allaha. I ovo je prisutno i tekako. U svakom vremenu, pogotovo sad u ovom vaktu. Allah nešto zabranio, on dozvoljava. Allah nešto dozvolio, on zabranjuje. Allahovo izričito pravo je pravo propisivanja. Allah dozvoljava i zabranjuje, je niko drugi. Može čovjek biti prisiljen, ali da mu se odaziva radi koristi, ili Bože sačuvaj prije svega drage duše, ili koristi, da bi ostvario nekakvu dunjalčku korist, pa mu se odazove i pokori u onome što je Allah zabranio. Ili ostavi namaz, ostavi hijab radi čovjeka. Čovjek kaže, ako hoš sa mnom da živiš, ne imaš takva. Sa mnom da izađeš na ulicu takva pokrivena, ne. Ili mahrama, ili ja. Ako mene voliš, onda mahram i ostavi mahram. I drugo, i treće, i četvrto, i peto. Sada sljedeći ajće dođi, govori o ovome. Pa se pokorava njemu u onome u čemu je nepokornost prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Ili dolaze ljudi pa propisuju. Nije više tako, sada je ovako. Mijenjaju Allahove propise. Onaj ko im se pokorava radi dunjalučke koristi, drage duše i zbog svega drugoga. Samo ne isprisili. Ako je čovjek prisiljen na to, može imati opravdanje. Koliko toliko. Ali sve drugo, pokoravajući se, odazivajući, slijedeći njega, ostavljajući po strani ono što je rekao Allah, uzima tog za Boga mimo Allaha. Jasno rekao poslanik Alihi Salusam, zar im ste niste pokoravali, pa kad bi vam naredili, zabranili, naredili da činite što je Allah zabranio, vi činili zabranio, što je Allah naredio, vi ostavili. Jeste. To je njihovo obožavanje. Na takav način ste ih uzimali za bogove mimo, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa dakle, jasno nam je zašto je autor ovaj ajet spomenuo u poglavlju o tumačenju, značenju, pojašnjenju tevhida i svjedočenju da nema istinskog Boga mimo Allaha. Dakle, da ukaže, da svjedočiti da nema istinskog Boga mimo Allaha znači pokoravati se samo Allaha i naredbama i zabranama, te da onaj koji propisuje od sebe pa time zabranjuje ono što je Allah dozvolio i dozvoljava ono što je Allah zabranio je mušrik, mnogobožac. I onaj koji se njemu u tome svemu pokorava. Te da takvima riječi ništa la ilaha illallah ne koriste. A? Dakle, makar govorio la ilaha illallah. Ne koriste riječi ništa. Pravo značenje riječi la ilaha illallah svjedočenje la ilaha illallah, svjedočenje da nema istinskog Boga mimo Allaha je ovo. Da ono što ti Allah naredio radiš, da ono što ti Allah zabranio da se toga ostaviš. Istinski Bog jeste onaj koji propisuje, koji naređuje, koji zabranjuje. Kako je tvoje vjerovanje u Boga, Allaha subhanahu wa ta'ala, i tvrdnja da je Allah jedini Bog, a svima drugima se više pokoravaš nego njemu i radi drugih ostavljaš njegovu vjeru potpuno. I ti vjeruješ la ilaha illallah, nema Boga osim njega. Hm. Četvrti ajet kojeg autor spomenuo još bolje nam govori o ovoj stvari. Dakle, 165. ajet iz sure al bekara poznati ajet, u kojem na početku Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ Ima ljudi koji uzimaju mimo Allaha druge za bogove. Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala pita Allahov poslanika alihi salatu wasalam koji je to najveći grijeh. često spominje ovaj hadis nakon što je upitao ga o najboljim dijelima, pa kaže koji su to najgora dijela, naj, najveći grijesi, pa kaže en teđe ale lillahi nidden. Ha? Ovu riječ je upotrebio Allah u poslanika alihi sallam. Nid. Ovdje Allah samo spominje u množini endad. Bog. Da uzmeš nekoga drugog za Boga, a Allah te je stvorio. Ili da Allahu pripišeš druga, on te je stvorio. Ovdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala ima ljudi koji druge mimo Allaha uzimaju za bogove, yuhibbunahum ka hubbillah. Kako? Vole ih kao što se Allah voli. Kako se drugi uzimaju za Boga mimo Allaha? Kako se Allah učini širk? Putem ljubavi. Vole se kao što se Allah voli. Na koju se ovdje ljubav misli? Misli se na ljubav koja te podstakne na pokornost, poniznost. Ovaj ajet malo prije o čemu si čuo, o čemu govori Da su se pokoravali, bili ponizni. Pokoravali, kažu, evo mi volimo vas, zato to radimo. I ovdje se na to misli, dakle, ne na neku drugu ljubav. I ne može se niko na ovakav način voliti. Zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ Ali vjernici još više vole Allaha. Zašto? Zato što vjernici vole samo Allaha na takav način. A oni vole Allaha, ali vole i druge kao što vole Allaha. Vole i druge, pa kao što su pokorni, ponizni prema Allahu, nešto urade i za Allaha, ali nešto urade i za nekoga drugog na takav način. Pokore se, ponize se, spuste se pred nekim drugim. I ovoga je, braću, mnogo. Ovoga je mnogo. Ljudi govore la ilaha illallah ljudi se nazivaju muslimanima, ostavljaju vjeru zbog toga što vole. Voli dijete. Voli dijete, ostavlja vjeru. Ostavlja mahram, ostavlja sve. Namaz ostavlja radi dijete. Samo da rodi dijete, da ona ima dijete, da ona ima koga pored sebe. Ostavit će sve. Ovakvi primjer, braću, ima koliko hoćeš. Pa nam je poznato da ne zalazimo u detalje, pogotovo dakle ovdje pred ovim kod razvoda braka i kod, je tako? Poznato je kako kome šta pripada. Ne, nema to danas. Pa dobro, to što nema danas, što ti niko ne može tako podijeliti, jel to znači da ti kao vjernik ne trebaš? I to ono sa, sa, sa, sa radosti kaže, nema toga danas. Na zadovoljstvo Allahovim propisom, ljubav prema Dunjaluku, Ha opasan, dakle, kuranski ajet. I dakle, upravo i kuranski ajet za razmišljanje. Da se čovjek vrati kući i da ove ajete malo uzme, je li da, iščita ih i tekako korisno. Pa vidimo, dakle, iz ovoga ajeta da značenje tevhida, šta je tevhid i šta je ispravno vjerovanje da nema istinskog Boga mimo Allaha, da se Allah najviše voli. Da se Allahu da prednost u ljubavi, te da se ponizno i pokorno bude samo prema Allahu, da se niko drugi ne voli na takav način. Radi Allaha se sve žrtvuje. Vidimo da je ljubav jedna od vrsta ibadeta. Kaže, uzimaju i za bogove, vole ih kao što se Allah voli. Dakle, na takav način im čine ibadet. Vole ih kao što se Allah, Allah voli. Ovde, ha, kaže Allah, vole ih kao što vole Allaha ili kao što se Allah voli. Dokaz da su voljeli Allaha, ali to nije koristilo. Mora se Allah jedini na ovakav način voljeti. Zato kaže Allah poslije, a vjernici još više vole Allah. Zašto? Zato što samo vole njega. Ne vole druge na takav način. Mora se samo Allah na ovakav način voljeti da bi ti bilo ispravno la ilaha illallah. Dakle, vidimo iz ovog kuranskog ajta da se negira vjera, da se negira iman onome koji voli drugoga kao što voli Allaha. Koji ima kod sebe ljubav zbog kojeg će se poniziti drugome, pokoriti drugome kao što se pokori Allahu. Ili koji će dati prednost drugome nad Allahom. I autor je na kraju spomenuo hadis, jasan hadis Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, u kojem on kaže ko kaže la ilaha illallah i zanijeđe sve što se obožava mimo Allaha, njegovi imetak i njegov krv su, njegova krv su sveti, a njegovo polaganje računa bit će kod Allaha. Ko kaže la ilaha illallah, nema istinskog Boga mimo Allaha i zaniječe sve drugo što se obožava mimo Allaha. Ha. Pa dakle, autor je spomenuo ovaj hadis jer u svome početku govori da nije dovoljno samo reći la ilaha illallah, već dakle treba negirati praksi, negirati sve ono što se obožava mimo Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Jer je autor na početku naslovio poglavlje šta znači tevhid, kako, na koji način, šta znači riječi la ilaha illallah, kako, na koji način ih ostvariti. Jeste reći, ali isto tako i negirati. Niko drugi mimo Allaha ne zaslužuje, ne zaslužuje da se da se obožava. Ako ima neko nešto da pita, bojno se.